بسم الله الرحمن الرحيم إلهي سماد من عندك مداد وعليك متماد إياك نعبد وإياك نستعين نادوا عليا مزجل الأجائب الذي تجده الأسماء الحسنى وصفاته وهو على كل شيء قدير Ezrail semi'an muti'an bihakkı hazel esmail azaman tekade lena hacetuna kulliha bihakkı. Ha ha ha hu hu hu tecibhu ebnen leke fin nevaif ellezi kulli şeyin bi kudretihi ve galebe takviyetihi. Ya Rahman ya Semail semiyan mutiyan bi hakkı hazel esmail azaman tekade lena hacetuna kulliha bihakkı. قل هو الله أحد كل هم وغم سينجلي الذي هو الحي القيوم يحيي الموتى بقمة السماوات والأرض يا قمر لسميعا مطيعا بحقا هذا الأسماء الأعظم انتقد لنا حاجتنا كلها بحق حاميم عين سين قف بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد ببلايتك يا علي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد ببلايتك يا علي بين عظمتك يا الله بين غبتك يا محمد بولايتك يا إلي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الملائكة كل شيء عبده يبرتين سميعا مطيعا بحق هذا الأسماء العظم انتقد لنا حاجتنا كلها بصفاته وأحفظنا من آفة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا نادو علي Biz ezelden ikrar verdik inandık Yetmiş idi yahu peymanker bela Şah Hüseyin'in aşkı ile uyandık Toprağındır derde derman yer bela la ilahe illallah Hakkı Muhammed'e Resulallah Hayli mülkü şah şah eyvallah eyvallah Abu Cehil Muhammed'e düşmandı Maviye Safi merdandı Mürşidikte Hüseyin'ime kurbandı Toprağında döküldü kan kerberam Kablele ilahe illallah Hakkı Muhammed'e Resulallah Hayli mürşidü güzel şah Şah eyvallah eyvallah Yetmiş bin kişi söz verdi döndüler Yaşlılar sanma ki utandılar Kavmi Mervan, kavmi Süfyan Gerberat Hakre ilahe illallah Hakkı Muhammed'e Resulallah Ali Mürret güzel Şah Şah eyvallah eyvallah Şam ehline haberciler saldılar bin asker mevcuduna aldılar Ehlel beytin üzerine geldiler Yüge çıktı barut iman gerbela La ilahe illallah Hakkı Muhammed'e Resulallah Gayri mürşidi güzel şah Şahin Allah'ın Allah Cenab-ı Hüseyin Matından indi mübarek elini toprağa sundu Toprak şehitlerin kanıyla yumdu Oldu şehitlere mekan gel ver al Bak hele ilahe illallah Hakkı Muhammed'e Resulallah Aile mülkü güzel şah Şah eyvallah dedi Hüseyin'im dedi Alekber Bak etrafa bana geldi bir haber inne estağfirüke min küllü ma tutku enhu ileyke ya beni Adem'e. Ehlel beytin hürmeti hakkı için iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed hürmeti hakkı için yer yer melek feriştahları, arş melekleri hürmeti hakkı için nebiler hürmeti hakkı için mürseller hürmeti hakkı için enbiyalar hürmeti hakkı için efsiyalar hürmeti hakkı için evliyalar hürmeti hakkı için dergah-ı izzetinde kabul-ü mahfuz eyleyesin. 14 masum-i fark hürmet hakkı için, 39 bacı hürmet hakkı için, 124 bin nebi hürmet hakkı için dergah-ı izzetinde kabul-ü mahfuz eyleyesin. Sadakallahu aliyyü azim ve belaga Resulü nebiyyül kerim ve nahnu ala zalike mine ve velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.